malaikat meliharan ora terima jutaan sujud kafe niku mulai digawe nganti kiamat dan gelae bejanya kiamat kok tetap pecah atau malaikat orang dua nafsu malaikat itu diparingi senjata akal Buatanan dan naksune, orang aman, orang mungkin, orang lanan, orang wesno, orang sare, mereka. Sujud-sujud, Rasa nikmat, mergo pengabdian, rumah saya bisa nikmat. Kalau kau kada dengan sudah vertikal akhir dalam akal. Ibu dan bapa ini jajah ini berjanji. Kerasa bilang, aku tidak mau berasa maaf, bilang aku berasa. Aman lu, eh, ngomong-ngomong. Ngomong bilang, lu, maksudnya berjanji, maksud mutmainah. Dan ini jajah itu bilang, Tapi nak nafsu nasi amarah. Orang ibadah senang. Kerasa senang. Orang kerasa betul. Nak nafsu nasi mutmainah. Betul. Ini neranak. Ini neranak. Poro mane nasir nolane sak siji, sak loro, sak telu, sak papat, sak limo, sak enam, sak pitu. Nanti tutup si dua tiru tak. Tambuna ne malekat siku, paling dua tubuh pisi dua tiru tak. Mungkama ne, bosen langsung. Nah, rumah yang kacau mana dia tunjuk kafe. Saya rumah rumah terus. Saya masuk kafe, masuk kafe terus. Saya masuk kafe, masuk kafe terus. Patuhi eh, Tuhan. Tuhan kesadaran. Terus, kalau masih Islam, wakar hati. Dan wa ilaihi nah diwaca ta turja kuna nah diwaca ya turja kuna wa ilaihi lamara allah turja kuna bakal dibale ake siro kabe nah diwaca turja kuna wa ilaihi lamara allah yurjauna bakal dibalai ake sokoro kafe kafe sikro bengko. Kafe dari sikro. Jadi gila na kresna marsane Allah wes sesuan gila wes ora kaya ini. Bolane na gila tobat untung lawan tobat isi tugas besok nek lawang tugas wis tutup ora bakal iso lawang tugas ditutup nyawa wis nek tenggorokan lawang tugas ditutup Allah ada wis mesti lawang tugas ditutup Ayat canda itu kandil Nabi didawui Yusya Allah. Konyata ake iman. Ganggu ketentungan ul aman. Ayat meniku nanggapi. <clears throat> Ayat yang sabda dan ikut. Wabil akhazallahu minah. janji para nabi para rasul dikumpulake dibundut perjanjian sanggup iman dateng kajeng nabi dan sedaya ingkang dipun wahyuake dateng kajeng nabi Tantos pernyataan, akrab tu, wa akhartum ala dalikum isri. eh nabi nabi kue ngaku tak ora bakal bersarane janjiku para nabi jawab kalu akrorna dia pulang ngakomi jadi nabi nabi mulai nggak ada nanti terakhir ini pun dijanji bagi Allah percaya dengannya kanjeng nabi lan sedaya wahyu sing disampaikake mulane kanjeng nabi lajeng dimuhasabi Allah mulu Jalu Osira Muhammad marang nabi nabi mau. Dan jadi begitu ngomong. Aman Iman di kau para nabi. Bila hikatan Allah. Wama lan pisak pisak kunci lakap di semuruh naga pema alainya yang atas sekitar Quran. Wama zila lan pisak pisak kam semuruh naga pema ala ikhloi man atas nabi Ibrahim. Wa Ismail nabi Ismail. Wa Ismail nabi Ismail. Wa Yaqub nabi Yaqub. wal alkadi lan pau kau anak putune Nabi Yakub. Sopo Nabi Yusuf, Nabi Ayu, dan Satterusya. Ini dijauhi kandung Nabi, di kerjaan eh, karo para Nabi sewe janji. Mulanya Nabi-Nabi, sedoyo Nabi, Nabi, neku ngakoni kenabian ini kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yerusake mana Waka alam kitab-kitab kuliah kan di parungnya Ini masa Kitab Taurat Langsung ke Nabi Nabil musyadar jatuh nampak bijak syarat, utuh, dan syukur, lampiran. Syukur itu bahasa Allah, makna lampiran. Syukur itu berhimah wa Musa. Lampiran yang diparengake dari Nabi Musa. Wa Isa lalu tak pengen ditemurunake kata Nabi Musa. yaitu Injil. Tuhan Nabi Yunala Cegi Barina Keboro Nabi Mirrofi Sangek Pangeran. Dan ini diterangkan konten yang hadis kitab-kitab Samawi Samawi itu jadi maksud kitab sehingga turun sakit langit. Di bisa memberikan salam jumlah ibu wonten satu sekala satu sekala itu sing wajib diyakini jeneng umat sakmane secara rinci secara rinci namun sekarang Taurat, kaya Nabi Musa, dapur, Nati jalur, ejek, Nati isya, Quran, kade Nati. Itu saya wajib di mara ke secara ini namun secara. Saya sana itu namun dulu kan. Kecil ke Bapak, Kecil Allah, namun ada ono si ngeri dahajan, ono si nabi berare, nabi ismael, nabi lain-lainnya. Dan ini namun disebut buat nabi juga, mirrof diri. Lekar jauh, kudu seikah mordot. Lalu pariku orang bijak beda agar ini sebenarnya akhati antara salah satu minum sakai koronasi. Kalau nanti ada perbedaan. Cuma kaya kita umat Isa sama ke. Kita wajib yakin. Kusir Allah yang murungake kita. Kita jumlahnya pun satu sekali. Termasuk Taurat dan Injil juga. Tapi kita diwajib meyakinake dan Taurat Injil yang beredar saiki ini, itu orang orisinil. Kita percaya yakin. Injil Taurat sing beresan sakmane wis owah-owahan Ini mana ayat ingkang nerangake owah-owahan sampun kula waos nanti kalau senang niku وإن منهم لفريقا يدعون ألسنتهم بالكتاب لتفسدوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله wanahnu nahu muslimun dan kita para nabi marang Allah muslimun ada porsi menyerah porsi pasrah Terus ayat tanda itu nerakake wong-wong sing padha murtad. Asale wis percaya ning kitab Taurat. Terus mereka kita ini. Terus malam mereka mak. Jadi ini jauh ini mereka berjauh sih tak boleh. Khusus itu jauh ke bawah saya jauh mereka. Dikata. Sehasa lebar kaya kita kawarat. percaya kita pede sing asli terus akhirnya ke murtad dijauhi wa mai yasta lil ghairal islam dinna fala yu fala min wa manu dalu sapane wong yasta lil lagu bule luru Sapa wong lewat Islam ing liyane agama Islam goleh dinan ing agama. Sapa wae sing mamalu agama sing ora Islam, salah itu pembalane itu. Mongko ora bakal bisa apa. Sapa lewat Islam, mesti bisa kaya wae. Agama. Angger ora Islam ora bakal ditampa. Adiri sahamane agama. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Yahudi, Konghucu, dan ayat Oh, oh, eh. Angger ora Islam ora bakal ditampa. Nek wis ora ditampa piye? Wau wau tadi manjak tadi pilha diran universo sampeyan akhirat minal khosina. Iku termasuk golongan wong sing kiloko, sing rugi, sing tuno. Ya cekak merokok selawase. sirono ora avere e le sue nasce la crisi e la asma ora se di cui giorni di essere pomaro nati da di domanda fate se già le devo via russi su arco e tu penso ci vorrò da su vongia russi se cresce di suarga itu bisa diborong kamu pesen. Itu otak hati egis luar biasa. Nanti dicantum ke kenenek korban. Wakalu, selanjutnya jahula jannata, ila makana hujan au nasoro. Dari ya Yahudi, orang-orang bisa mlebu swarga nek rahmat terus melu Yahudi. Sewa Kristen ya ngono. Ora bakal mlebu swarga nek ora melu Kristen. Ku anak Quran. Tidak amali yo, ibu arah-arah tak nih. Nanti diri, ucapannya Yahudi Nasrani kata Nabi tidak berkul. Kul, hatu burhanaku, ingkun tum sojaki, unani Muhammad. Coba ku tenang. Tanjani opo pertanjani. Dan suarga kamu Yahudi, suarga kamu Nasrani. Buktinya opo. Kul, hatu burhanaku, kegur dosa biasa. Nalika diunani orang itu, orang Yahudi ke masa sakit jahat, masa sakit jahat. Kongres dan yang orang iso jahat, yang banyak jahat, no? Orang-orang kerti ini. Anak Islam, baru antek kau. Ini nasinya, ini jahat, ini Islam, tetap. agamane para nabi sedoyo nabi mulai keajan sekadar nabi agama itu Islam sedoyo jadi masih tak lain senang kaca supaya yakin nah anak-anak kebocok tombol-tombol segera sampai yang kandani bermakna aku umur sing hak saking Allah menika namung setunggal innal dina indallahil islam liyane agama islam ora bakal ketompo mergo ora bener agamane kata ane wau rabil akhirat minal khasiri. Tung sing nomelu agama liane esak besok no akhirat cilapa. Ini bahasa yang tadi juga lapor. Lana nang doyane, omarane nang doyane, akal yang jauh-jauh. Mulanya bahasa Qur'annya teliti. Mantek, mantek, Terus na akhirat. Sing ngamel lo agama. Dia ada eja, kilo kapate. Besok na akhirat kilo. Tapi no dunia ini. Ono sebong kaisen suke, yang mempakat keturutan hajate. Yang luci keturutan hajate. Ngamel lo. Malah nega jakoran, bahwa fil akhirat itu. Bosan mau habis dunia dan akhirat Baru habis akhirat. Kaya pada kita rupa manggakan rubah dan imari. Wajaitu annar rasulah haqqa. Wajahanul bayinan. Kaya pada Iku nak cara makna ora pare pitutu ora nujudake dadi kaya makane telat layak si orang itu tuhi sapa Allah kau makin kaum kata lu tak kerja kukur sapa kaum tak jadi makin kau jadi makin wong wong sing asale iman malah kukur itu pancen orang untuk hidup Cara sing terkenal murtad. Wong murtad murtad itu panjang orang kepedulian. Jangan kan jenazah wong. Sahabat kan jenazah. Yang asal dekat datang kan jenazah. Namanya Sa'laga. Sa'ain langga sabunnya Sa'laga. salaganeku la la nabi peneku peke ora kecukupan sering jawan rekan denasi Wakil seorang, Yowon datang banyak nabi, nuwun supaya dipunjulake dadi wong suci Tanya nabi nanggapi tak laban gue nongko nasibmu jadi wong pakai baik gue jadi wong kecil dia dulu seorang manek Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, kula nyuwun supados dapat diunakake dan siang suci. Nanti bulan kali. Besok lagi kerja akhirnya nabi eh, betul betul. Akhirnya si cuma ada suke kena. Iku nalu kau di cuma ada suke, ini tak ini digawe kandang. Mangko ta kandange ora Coba gawe kandang-kandang lucu-lucu nanti pirang-pirang. Santeng ake wedus. Sak laga, sak pembinanya ngengoni dan rumah si wedus. Kali sholatnya. sekali sholat Jumat. Tapi sholat ini sekilas kok. Tambah terwaktu je, tambah ribu, tambah ribu. Malah orang sholat. Nari kau Kanjeng Nabi dawuh salah sunane sahabat bas konten kalau insyaallah ya supaya jagate ditetepi dene iku sing jaro sing ngomong kanjeng Nabi iso ditulak Kau kan jadi kecil, jahat. Berkah. nek ditokno wedi sejagatan sampai petang puluh wedi kan siji ana wedi sekirang-kirang ebu metu sejagatan kirang-kirang itu gol sesuci jagatan malah kalian nabi ditentang ngantos kajian nabi wafat Terus juga dia berbakar tetap orang kerja. Itu nanti akhirnya murtad. Sahlaka. Dan penjelangan sebagai ngerti ceritanya Sahlaka dengan ekor Al-Jus 10 surat Garo'ah atau surat Taubah. Surat Garo'ah atau surat Taubah ke-10 ayatnya mulai wa minhu man ahadallaha la in atana min fadlihi lamassadakanna wa lanakunanna minas solihin Demi Allah, dan aku diberi kecukupan se aku bersedekah aku berusaha jadi wong sing soleh soleh Palama ada dunia fadli Bagi rupi Bara kesetulutan jadi wong suku Mati jelak lundra Disuni jahat Senyum dan jenabi Riwas sokan pasir jelotes niku ditolak. Asale sahabat sing dadi kasehane kanjeng Nabi kita mereka Nabi. Tapi akhirnya murtad. Mulai lupa dan orang sopi tujuh. Kaya saya silah rukun maksa baru sabda lima. ora kare kidus yo Allah ing taun tak kerja kubur kadane iki. Wasa iku lan bersaksi sapa lali sapa kau annar rasul lan tak kene kabeh nabi hak kudu wong sing kene kene tak kudu sak. Wasa aku lan teman-teman kok eko al-kaiwi nasu kok piro-piro atas kebenaran kanjeng Nabi. Asalnya percaya banget, tapi akhirnya korban. Pancen calon rantau hidayah. Mulanya kita selalu emot-emot, menuju sholat, menuju fatihah, dumugi ikhina sirot al-mustaqim, artine dihadirke dadi resane maca iki nasira salat mustafa artine kerentek iki maca wallahu la yahdir qauman zalimin utawi Gusti Allah la yahdi iku ora mesti Allah ala kawan wali dite kulo pancen podo kafir e iki iki iki iki iki iki